Antroji kronikų knyga, septintas skyrius. Saliamonui baigus melstis, ugnis nusileido iš dangaus ir prarijo deginamasias bei kitas aukas, ir viešpatės šlovė pripildė namus. Kunigai negalėjo įeiti į viešpaties namus, nes viešpaties šlovė buvo pripildžiusi viešpaties namus, Visi izraelitai, pamatę nusileidžiančią ugnį ir viešpatė šlovę ant šventyklos, krito veidais į žemę, pagarbino ir šlovino viešpatį, sakydami, jis yra geras ir jo gailestingumas amžinas. Karalius ir visa tauta aukojo aukas viešpaties akivaizdoje. Saliamonas aukojo 22 tūkstančius jaučių ir 120 tūkstančių avių. Taip karalius ir visa tauta pašventino Dievo namus. Kunigai stovėjo savo vietose, taip pat ir levitai su viešpaties muzikos instrumentais, kuriuos padarė karalius Dovidas viešpačiui šlovinti už jo amžiną gailestingumą, kai Dovidas šlovindavo jiems tarnaujant kunigai trimitavo priešais juos ir visas Izraelis stovėjo. Saliamonas pašventino ir kiemo vidurį, kuris buvo priešais viešpaties namus, nes ten jis aukojo deginamasias aukas ir padėkos aukų taukus, kadangi varinis aukuras, kurį Saliamonas buvo padaręs, nesutalpino deginamųjų bei duonos aukų ir taukų. Saliamonas su visu Izraeliu nuo Hamato apylinkių iki Egipto upės šventė septynias dienas. Aštuntą dieną jie surengė iškilmingą susirinkimą, nes jie šventino aukurą septynias dienas ir dar septynias dienas vyko šventė. Septinto mėnesio 23 dieną Saliamonas paleido žmonės, besidžiaugiančius dėl to gero, kurį viešpats padarė Dovidui, Saliamonui ir visai Izraelio tautai, grįžti į savo palapines. Saliamonui, baigus statyti viešpaties namus bei karaliaus namus, Sėkmingai atlikus viską, ką jis buvo numatęs padaryti viešpatės namuose ir savo namuose, naktį jam pasirodė viešpats ir tarė, aš išklausiau tavo maldą ir pasirinkau šitą vietą aukoms aukoti. Jei nebus lietaus, arba jei leisius keriams naikinti krašto augalus, arba siūsiu marą savo tautai, Ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę. Mano akis ir ausis bus atviros maldai šioje vietoje nes aš išsirinkau ir pašventinau šiuos namus, kad juose amžinai būtų mano vardas. Mano akis ir širdis bus ten visada. O jei tu vaikščiosi mano akivaizdoje, kaip tavo tėvas Dovidas vaikščiojo, ir vykdysi, ką tau įsakiau, bei laikysiesi mano nuostatų ir potvarkių, tai įtvirtinsiu tavo karalystės sostą, kaip pažadėjau tavo tėvui Dovidui, sakydamas, tu nepritruksi vyro, kuris valdytų Izraelį. Bet jei jūs nusigręšite ir nesilaikysite mano nuostatų ir įsakymų, kuriuos jums daviau, nuėję tarnausite kitiems devams ir juos garbinsite, tai aš jūs išrausiu su šaknimis iš žemės, kurią jums daviau, o šiuos namus, kuriuos pašventinau savo vardui, pašalinsiu iš savo akių ir padarysiu juos patarlę ir priežodžiu visose tautose. Šitie aukštinamai kels nusistebėjimą kiekvienam praeiviui ir jis sakys – kodėl viešpats tai padarė šitai žemiai ir šitiems namams. Ir jam atsakys, kadangi jie paliko viešpatį savo tėvų dievą, kuris juos išvedė iš Egipto šalies ir sekė kitus dievus, juos garbino ir jiems tarnavo, tai jis siuntė jiems šią nelaimę.